يا زهور الروض ميدي اسمعي ليلي نشيدي Svi putevi će biti zatrpani. سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي Ostaje samo put vjerni. Daj malo pojasni mi to. Ko što ovi Aslu Din pojašnjavaju deset godina. Pa normalno da neće niko zna definiciju aslidina kad samo oni znaju kako to izgleda. Ne zna niko više. Kako će znat neko aslidin kad su oni tvorci i iskonstruisali najnoviji aslidin. I ti šta god kažeš, e nije to. A pa niko ne zna aslidin, ni Ibn Temije, ni, ne zna ga ni, ni vas, Usejmira, ne, ne zna Guneiman, ne zna niko. Ha? Tvorci aslidina Konstrukcija samo njima poznata. www.pautal.com القرآن هديا فمن العار علينا أن يعود Soba put vjernika. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Allahova pomoć koju su osjetili kerameti u Afganistanu. A kome će Allah dati kerameti. Bradeni koji uđe u parlament federacije državi, tiš dam keramet, možda ne očekuju keramete, da vam potpisom jednog pera, da, kaže, evo šerijata, Allahu ekvar, idemo sad, jeste vidli? Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto, samo put istine, put vjernika. Isti je onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. يا عمر يا ابن الخطاب أن يا رايح للهادي كلام شغلني ملا كل فؤادي Posjetite nas na www.stazomislama.com كلام شغلني ملا كل فؤادي Ne interesuje me ni federacija, ni ustav, ništa me ne interesuje, kaže Milorad Dodik. javno se divi. U smislu kako vodi svoj srpski narod. Srpski traktor, srpski čuko, srpska mačka, srpski krompir, srpska motika, srpska kava. Je, pri, pričaj ti što hoćeš. Čiča Draža Mihajlović napravili bistu dojom doboju. A ovdje šalju na muslimane teroriste da ih bude u pola pet i četiri ujutru. I kažu ti, mi to moramo po ustavu raditi. Gdje je Dodik, pita vas, gdje je Dodik poslo na svoje popove i na one njihove ranogorski pokrič. Gdje je on poslao tako? Da i budi i da za rožice dignu. Ujutru kažu, ljudi pa sinoć pat puca za rožić, šta je to? Gdje su kampovi? to vam kampovi. Neće on. A kako će biti tihi? Tihi ako ne bi tako uradio, zato je tihi. Što ima pravo prezme? Prodaju svoj narod. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba put vjernika Soba put vjernika هذه القصيدة سبحان الله أو النشيدة الأفغانية ليش أنا ذكرتها أو قلتها لأن أمي هذه من الأناشيد اللي كانت تحب تسمعها فأحببت أني أنا أدرجها أحببت أني أنا أدرجها در شد افغانستان الله أكبر الله أكبر رسیدن به عرض و شهیدان گلهای سرخ قرآن الله اکبر الله اکبر Šta ti je budalo jedna? Lijepo ponašanje, lijepo postupanje i prijateljstvo su razlika kako nebo i zemlja. Svi su poslanici i svaki daja treba da ima kod sebe šta? Lijepo postupa kad poziva. Je tako? Jer kako ćete neko slušat da mu objasniš aslu din, da ti njemu kažeš stoko jedna, budite majmuni prezredni. Kelu jedan crni psu, prnjesa ta šovu. Gdje si ti ovo vidio? Dobro, ako sam je mušnik, jel? A gdje pojasni mi? Kako ćeš mi pojasni kad te mrzim odmah nakon 6 sekundi? Mi džošik, mi džošik. خاری شنید سنگر چلول های احمر أخي لا تشكو المذلة باكيا فإلى متى ستظل تبكي شاكية أتطيب نافسا أن تثير مدامعي مثل النوائح ينتحبن سواسية Zato mi Allaha molimo da nas pomogne da mu robujemo na način kako je jedino zadovoljan da mu se robuje jer će tad jedino pomoći drug će nikako drug će nikako Pa kad bi sam bio, on će te pomoć, budi siguran.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 Hvala Allah uzvišenom koji nas je uputio na pravi put i zahvaljujemo Allahu te bareke o teala na blagodatima Islama i na, na blagodatima sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i molimo ga te bareke o teala da nas učusti na ovom putu i da budemo od onih i da učini od nas one koji će bez imalo sumnje stoprocentno vjerovati u obećanje uzvišenom gospodara Tebare Kvetala, to je da će on pomoći svoje robove. Ali da bi Allah pomogao svoje robove, moramo biti šta? Njegovi robovi. Moramo biti samo njegovi robovi. I nisi više. Jer ne možeš biti i za podne ovaj ti naređe ovo naveće slušaš šta ti je rekao tvoj gospodar u saba treći jedne godine ovakvu šeste one 91. ovakvu 67. tako 59. tako 42. tako 2010. 11. tako i gledaj dok smo zaglavili da moramo vladare skidat nakon što smo 30 godina bili šta trebalo nam 30 godina da dođemo sebi. Da vidimo da može ovakav način. Koji? Samo sabljam. Drugog načina nema. I prava je žalost kad se jel da muslimani probude, a onda je još veća žalost kad na nakon tog buđenja ugledaju svjetlo šta? Spasa i pomoći Allahove i ne vide tu pomoć uzvišeni im dadne šansu i onda je prokockaš. I zapamtite dobro kako će završiti. Zapamtite dobro da će sami vikat gdje je Gaddafi da se mi u svojim tminama ili negdje sakriveni u kući dok smo čuvali malo vjeri tad je bilo nešto ali kad dođe Gaddafi obučen u odijelo demokratije e da vidiš onda da vidiš onda Pa im se pojave od prijatelj, prijatelja, jel da? Poput Amerikanaca, sa svojim avionima i NATO bombama, međunarodne snage, <laughs> međunarodni jad i bjeda. Jel tako? Zato mi Allaha molimo da nas pomogne, da mu robujemo na način kako je jedino zadovoljan da mu se robuje, jer će tad jedino pomoći. Drug će nikako. Drug će nikako. Pa kad bi sam bio, on će te pomoć, budi siguran. A vidiš li kakva korist kad se 3 miliona, 5 miliona ljudi digne, bezlična masa koja ne zna šta hoće. Nema komadante, nema vođe. Ustanu i onda ne znaju šta hoće. Šta je problem? Na? Prvo je problem akida, jel da? Da je bilo akide, ne bi se onda bilo, ne bi bilo toliko, ni ashabi nisu bili svi stratezi, jel da je? Noćas radimo, hajde. Nisu bili svi stratezi. A šta to tebi ne može naupast kad si robo laho? Doći ti melek pa će ti reći šta trebaš uraditi. Šta se skiraš? Uradi to, ne sikiraj se. Jer ja znam šta je izabrda, šta je mi gospoda. Ja ću potrebe zemlje, dignut ću im vjetar. Satraću ih. Sve ću rad radi tebe jednog jedinog groba. Allahovog groba. Niče više. Nije rob dinara, dirhema, žena, demokratije. A? Allahovog groba. Samo će to Allah pomoći. Ništa drugo Allah te bar kvitala neće pomoći. A onaj ko vjeruje da će Allah pomoći nešto drugo, on nije normalan, braćo. Takav ružno misli o svom gospodaru. Kao da hoće da kaže da naš gospodar nama objavi jedno, ali u suštini kad se nešto desi, jel ne, naš gospodar će urad drugo. Dobro, lažljiva. To su lažne nade od šeitana. Ovako ovu objavu im doneo ko? Ko im donese ovu objavu? Pa šeitan. Vahim. Iz Iblisovi riznica. Jel ne? Pomoći će mene Allah sa nečim što nije objavio. Pa jest. <laughs> sa tuđom objavom. Ali neće te Allah pomoći. Je tako? E tako je musliman. Pogledajte, 50-60 godina, svi nešto probaju. Znate ko jedino uspjeva? Ko uspjeva jedino? Talibani. <laughs> Čečeni u Afganistanu nema proba osim niša ni direkt u srce. Allah akvar. Druge probe nema. Oni sva znaju samo za to. Donesi im kakav hoćeš ustav, zakona. Zbog čega su takvi? Šta mislite? A vidite da on ratuje čitav život, još ništa nisu izgubili. <laughs> Zatate. Ratuje čitav život ljudi, ništa nisu izgubili. Šta im je dalo snagu? Allahova pomoć koju su osjetili kerameti u Afganistanu. A kome će Allah dat keramet? Bradeni koji uđe u parlament federacije državi. Tiš dam keramet. Možda li očekuju keramete. Da vam potpisom jednog pera. Da! Kaže, evo šerijata. Allahu ekber, idemo sad. Jeste vidjeli? Nema, braćo moja, kerameta. dok u ruci ne zasijeva sebe kerameta. A onda dođe keramet. Ako hoćeš da ti ptica masira glavu, Allahovo stvorenje, trebaš ti to za rad. Trebaš ti to za rad. I ovi što dresiraju klovnovi, što dresiraju ptice i pse i mačke, godinama treba nešto da nauči hajvana. I hajvan to radi opet ali kad dođe ptica pa ti masira glavu, šta u takvom muđajda može samo se desiti? Šta? Ko kad Asab, kad je Asab po imenu Saad, kad mu Resul sallallahu sallam kaže upo bitke, kad je on otkrio ruke, kaže njemu poslani se sallam, tako ti Allah sad jesto ti. Pozor ga po rukama, jeste ovaj zavio, već da ga vidi. Sa svadbe je krenuo, Jesam, kaže Allaho posljednice, kaže, nema drugog staništa za tebe i spremišta osim dženeta. Kaže njemu posljednice celim. Šta on, šta on kaže? Allaho posljednice, dobro, dobro, stanimo, stanimo. A kako izgleda dženet? Kako to? Šta trebamo rad za dženet? Daj, malo pojasni mi to. Ko što ovi, Asludin, pojašnjavaju deset godina. Pa normalno da neće niko zna definiciju Asludina kad samo oni znaju kako to izgleda. Ne zna niko više. Kako će znat neko Din kad su oni tvorci i iskonstruisali najnoviji Din. I ti šta god kažeš, e nije to. Pa niko ne zna Asludin, ni Ibn Tejmije, ni, ne zna ga ni Bin Baz, Usejmir, Rahimullah, ne, ne zna Guneiman, ne zna niko. Ha? Tvorci Asludina konstrukcija samo njima poznata. Jer svako onaj koji, koji konstruiše nešto, tako, kad napravi one, kako se to kaže, ima li jedan mašinski tenčar ovde? Zaboravio sam subhanallah razin. Projekat. I on samo zna kako je to. I on ti pojašljava, tako i Samo oni su idejni tvorci projekta zvanog Asludin. I šta je kaj to Asludin? Ne, ne, to znači sad ću te protekvirti, ne znaš ono čega sam ja tvorac. A da ti objasnim, ne znam, <laughs> ja ti objasnim, jer ni ja sam ne znam. A kako ću te protekvirti ako ne budem znao? Šta? Tajnu aslu dina. <laughs> La haula wala kuvvete illa billah. Dolazim bedvin poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i objašnjavam u 10 minuta din. U 10 minuta. Vjeru. Ode ovaj, kaže, ako bude, poslednji sve, ako bude iskren, njemu je U 10 minuta mi ovo jedini. A ovi deset godina Aslodin, prvo što ne znam, objasno mi šta je Aslodin. Treće, šta god da je nije to. Znaj dobro da nije to. Šta god da kažeš, e to nije. <laughs> Moraš biti nevjernik i nema druge. <laughs> Razumijete? Moraš biti nevjernik i druge nema konstruktori Asludina, novotari, pravi inovatori, jest, inovatori Asludina, samo njima poznato, samo je njima došao vahit. I niko više to ne zna. Pa ulet je ko, ko ni, kako se zovu, ko orlovi. Samo čeka i on kad priča s tobom, samo gleda ti zube. Jesi li rekao nešto da te... A, vidiš, to da sludina, ti slevijenik. Aj se kupaj. Ne more vode biti nikogu. Ti sapuna. Tako? Da nas Allah sačuva toga. Allah voli da nije put i napravi put. Amen. I to su, braćo moja, to su veliki, veliki i to su katastrofalne greške, znači sigurne. Sve što skreniš sa puta, sa kojim uzvišeni nije zadovoljan, ti si skrenuo. Znači, čuješ ti da se ovo zove skretanje. Jer je pravi put, nije pravi put skretanje. A kad radiš nešto i ako ti neko kaže, je to pravi put, ili ti njega pitaš, on kaže, nije, dobro, šta je onda? Jer samo može biti jedno od dvoga. Ili krivi, ili pravi, tako? A ne, malo krivo, pa ću, vi ti kad se ja E, kad ti mene oglaš, ja za tobom napravo. Ne može, samo jedan. Samo jedan. I na ovom putu, na kojim, na tom pravom putu, a šta je pravo put, pravi put? Ono što je objavio uzvišeni. El jome akmentu lekom direkum, vatmentu alekum nehmeti voreditu lekom islam edina. Danas sam vjeru vašu savršio i blagodat prema vam upotpunio. I zadovoljan sam ovim pravim putom, sam vam dao. <laughs> Islamom. To je pravi put. Jest? A vidiš, kako smo rekli za ovi malo prije konstruktora Asludina, ti to ne možeš prepoznat. Ne, ne, ne, ne ka, dok, dok ti ne sjedneš kod njega 18 godina i sve ne ponoviš što je on rekao. Znači moraš sve što on kaže i ti ponoviš. Onda si shvatio Asludin. <laughs> sve na pamet. Tako i ovi s druge strane. Sve što on kaže i ti moraš ponoviti. U bocu. Jer ako ne kažeš sve što on govori, ti si taj koji skrećeš sa ovog menedža i sa puta, moraš sve pokup papagaj. To je na pamet. Kako on kaže, tako i ti. E, ne mora. Ne upućuješ ti, nici ti Bog. Allah upućuje. I na propise, na haram, na halal, uzvišeni upućuje. I samo srce okrene jemu i ne sekiraj se ni zašto. Ništa se ne sekiraju. A hoćeš li ko što vi? Treba koga pozvati u vjeru? Nema kako pozivanje. Nema niko pravo. Znači ti viš da je Musa ali selam pogrešio. Faraon ode u nevi kufr. Nije znao objaš šta ja sludim. Ništa ne zna. A ovaj mu lijepo go govori. Mudro. A to ne znači što vi kažu drugo. To ne znači da mu je Musa prijatelj. Šta ti je budalo jedna? Lijepo ponašanje, lijepo postupanje i prijateljstvo su razlika ko nebo i zemlja. Svi su poslanici i svaki daja treba da ima kod sebe šta? Da lijepo postupa kad poziva. Je tako? Jer kako ćete neko slušat da mu objasniš aslu din, a ti njemu kažeš stoko jedna, budite majmuni prezreni, keru jedan crni psu, te ne sataš ovo. Gdje si ti ovo vidio? dobro, ako sam i mušlik, evo, pa de, pojasni mi, kako ćeš mi pojasniti kad te mrzim odmah nakon 6 sekundi? Ja nisam izvadio, nisam ovaj, ušao u mešit pa mokrim napol, napol džamije, šta bi onda uradio? Šta bi onda uradio da sam to uradio? Evo, fulno sam ovde, pa daj mi, daj mi, daj mi da te makar malo zavolim, da te slušam, a ne moj, hoćeš da pričaš sa kerom, sa majmunom, sa konjom, sa psom, i ti muvehid, tevhidu Allah. Kad pa te nabijem štosom u usta, pa ćeš vidjeti. Lijep, a sve zato, jer ako on bude prema tebi lijepo postupo, a, vidiš, on nema kufru taguta, jer je rukan kufru taguta, a on pomješao mu. Vidiš da se on smije tagutu, i on je tagut. Nije, po, nije mu pokazao, bera. <laughs> Kakve veze ima prijateljstvo, lijepo postupanje. Kako je Musa a.s. objasnio faraonu? Da se derao na njega. Šta mu je rekao? Pa mislim, mi smo i olja gori nevjernici od faraona, ako smo nevjernici. Po njima. Po njima mislim, ne po nama. Nema ako smo. Jel ne? Ovo ljudi ne shvataju. Lijepo postupanje i prijateljstvo je razlika nebo i zemlja lijepo postupaš samo iz razloga toga da mu pojasniš vjeru. Da mu objasniš, jer ti je stalo da je faraon uđe u dženit, tako? Je tako, vraću? A kad bi došlo vrijeme da se postupa na način kako se treba postupati, onda se tako postupa. Izodiš sad i postupaš tako. I to opet efikasno, brzo, kratko i jasno. A ovo kad se sve poremeti u glavi, onda je teško složiti kockice. Je Je tako? Pa ne smiješ nikog pozvati. Zato oni iz straha da neće primijeti njegov brat. I straha da je ovaj možda prijatelj onom sudiji što mu govori, on se mora svrknuti. Šta je mušik u jedan? Sad ti znaš šta je šalet. Nemaš ti pojma. Ti sudiš njegovim zakonom. Kjafir u jedan. Meni kaže inspektor u Hrvatskoj mi ufatili. Pet sati me držali. Kaže meni, da mi pojasni, kaže, ne, stvarno ne znam. Kaže, meni, meni dođe i viću mi da sam tagu. Šta je to? Jel vi shvatate šta je ovdje rečeno? Ne, on ne laže, jer on izmišljuje neke, ne izmišljuje, govori stvari za koje znam da on ne zna sigurno. I ja mu kajem da je od kolač, on koje, kakva vrsta kolača, nema pojma. Ali šta se ovdje radi? Jel ti vidiš kakva je tvoja dava? Rekao si čovjeku da je nešto što nema pojma šta je. Koja tebi da kažem, Samire? Ti si x, y, c. Kroz šest. Hajde ti znaš šta sam ja mislio. Nemaš pojma šta sam ja mislio. Je tako? Ili da psu kažeš, gledaš u psa i kažeš mu, slonu jedan, a se tam. On gleda u tebe ovako, on gleda. Slonu, rekao sam ti, pomjer se. Ko je sad ovde? Bez pameti, ja ili ovaj slon? nezvanični slov. Ko je ovdje bez pameti? Ja volim. Obraćam se drvetonu i kažem mu da je on zmija. Jel svatate? Vodo smo mi od Hajbera daleko, jel da? Uvod u Hajber. Pa malo ćemo, krenut ćemo. Ima ovo smisla. Ja sam ovo govorim zato što što židovi sa svojom specijalnom politikom ne spavaju 24 sata sa svojim specijalnim načinom ratovanja protiv muslimana na svim prostorima svi vide samo muslimani ne vide radimo hajber kaže Allah tebar kvetala ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljučiji neprijatelj ko? i? mnogobošci Ko kaže ovo? Naš gospodar. Ti ćeš sigurno naći. I Mohamede, spremaj se. Hudejbija je bila. Ugovor odličan. Slonit ćemo malo mušike u stranu. Prilika da rešimo sa židovima. Odlična prilika. Ovi neće napadat. Hajmo sredi židove. Hajmo sa njima napraviti. Kakav sporazum. Nema veze što nama Allah objavljuje ajet, da su onima najgori, nama najgori neprijatelji. Šta to ima veze? Dobro gospodaro naš, jesi ti to objavio, ali mi na zemlji to volimo malo drugčije. Pa ti ni ne znaš šta je u našim srcima. Mi želimo sa njima to, znaš, ali mi smo sa njima dobri, rukujemo se, volimo i, pazimo i. Nema veze što oni nas ruši na svaki mogući način. Kao da govoriš ovo o svom gospodaru. A on ti objavljuje, ti ćeš sigurno naći. Jel da Da su vjernicima najljuči. Vidimo da nas dolaze novi komentatori Kur'ana, oni kažu, e to su samo oni žide u ono vrijeme. Nisu, kaže, ovi danas. Dobro, molim, malate, proživi sa ovim danas. Amin. Svidio, sad? Ako nisu oni, koji izaber, koji ćeš, za koji ćeš da ti dovidi? Molim Allah te proživi sa onim. Ne, ne, ne, sa onim. Molim Allah te proživi sa ovim danas židovima. Da čije to rakete spadaju po Afganistanu? Moje. Čije to rakete spadaju i padaju po Iraku? Moje. Po Egiptu sad digli avione. I kao Gaddafi nema ni jed ništa od protuzrašnje odbrane osim nekakvog topa 23 mm koji više nije nizašta. On je samo za pješadiju. <laughs> Neko će reći šta? Ja sam bio na tom topu, znam ga. Ali ovaj avion se ne može gađati sa tim topom. Nema teorijske šanse. Nema šanse. Ja sam na gađanju bio na krivolaku. Kada su bili migovi rusko, ruski u ono vrijeme 87. 8. godine. Stariji modeli. Pa kad nam je došao jedan avion zboka iznenadio nas, svi smo popadali s topova. Šta hoću da kažem? Kako to da Gaddafi ne ima strela im jedan, nema stingera, tri, četiri spali odjednom, pa da vidiš jedna ide u motor sigurno. To su one kobazo, kako ste gledali. Veoma lijepog sadržaja. Hatam koristio. Što je Hatam? Rajmula. Inša Allah, šeji, molim Allah da mu kamuli da ga u džerne povede. Onaj što je brat našto pogodio ono helikoptera direkt u motor. E to je ta mašinica iz pravica. A zašto to nemaju tamo? Zašto se ne može voditi jedan avion? Pa jednostavno. Kad se tako montira to, tako treba i da bude. Kad su montaže u pitanju. Jer kako će Amerika doći u Egipat? Ne može svakom objaviti rat. Ni Afganistanu, ni... Što su Afganistan došli ratovati? Zato što znaju da sa onima ne mogu ništa napraviti. A sad ovi što su digli se protiv Gaddafija i ovi sad vidje prijatelje u Amerikancima. Ovi zbasli dvije bombe, par tenkova, srožili, digli u I kaže, oni nama pomažu. Odmažu vam, Allah vas uputio. Umjesto da zarobite te tenkova i oni ne daju da zarobite. Situacija na terenu je sasvim drugčija. Oni vam razvaljuju tenkove prednosom. Prednosom! Sad će vam doći ko prijatelj. I onda vam istina na bezbolniji način rastur takid ponovo i ono što ste malo probali krenu. Ova je na bola način uništavu. Gaddafi. Molimo Allah da ga uništi. A ovi na bezbola način. A isto ti je. A ti akid ovako uništi ga onako. Da je poslanik sallallahu alaihi sallam obezbijedio se i osigurao od jednog od tri udružena neprijatelja. Rekli smo i nakon primjera na Hudebiji želio je da se obračuna sa dva preostala. A to su židovi i arapski plemena, Amer, a, arapsko pleme Nežda. Dvoje ostalo. Da se sa njima obračuna, jel da napravi kompromis. Vidite vi, odkad mi čitamo bitke poslanika, sallallahu alaihi sallam, bilo je dave, mučenja, iskušenja, sad samo čitamo šta? Bitke i strategije, a uz Allahovu pomoć, rekao sam vam, pa ćemo doneti neko od bitaka koje detaljno govori šta se to dešavalo i kako su muslimani dobijali ratove. Ni na koji način. Hajber je bio Hajber je bio grad špionaže braćo i centar provokacija i kufra. Židovi koji su jel da, govorili za sebe da su nebeski narod kad su im se pojavili ljudi poput Muhameda sallallahu alaihi sallam monoteisti s kime stupaju savez a za sebe kažu da su monoteisti s kime stupaju savez I koga pomažu? Mušrike. Je tako? Nisu stali sa muslimanima. Nego sa? Sa mušricima. Šta radi danas? Isto radi, isto žirat uvijek. I ista bagra, ha onda, ha danas, svejedno ti je. Svi imaju isti cilj. Ne dozvolit da Allahova riječ bude gornja na zemlji, njegovoj. Hej, na Allahovoj zemlji. Svi imaju isti cilj. Da neko digne avione da to sve privrne. I to džaba. I Allah molim da nam proširi vidike da mi to vidimo. A onaj ko neće da vidi, ne gleda televizor. I oni što su juče gladali, eh, eh, gladili Gaddafija do prije pet, pet mjesec, dva. Od resa i kompanije. I oni što su ga hvali da on, ni on ovaj, ni on tagun, baš tako. Tekvir. E danas pišu, crtaju njegove karikature i odjedno, jel da? Pa znate zašto to radi? Pa zato što, što im to radi prijatelj. Imaju zajedničkog neprijatelja. Kad je Obami neko neprijatelj, odmah je i kome? I Mukiju. Kad je Obami prijatelj, odmah mora biti svima. I Fahdu, i, i Mahdu, i Tahdu, i kome hoćeš. Svima mora biti prijatelj. Jer Obama kaže, to je moj prijatelj. I onda se oni fičferići, onda samo gledaju šta on kaže. Jedna odmah i oni nagnu. Neki malo perima, pa neće napisat. Znaš, ne mogu napisat teroristička organizacija NATO. Ubija i napada muslimane. I nemojte se varat, mi vidimo šta oni rade u Afganistanu, nego udružene snage NATO. Ovako pišu muslimani. Muslimani ovako, da je pišu ovako. Znate zbog čega? I kaže, dol napiše, ovo je izvor dnevni avaz. Naš izvor, slobodna Dalmacija. Ma nema. Ima lišta sa izvora Kur'ana i Sunneta. Da napišeš izvor, Bismillahirrahmanirrahim, i napišeš na tekst i kažeš dobro, ne moraš ime preizme, nije bitno. Napiši Allahov rob, jedan tekst, da dođemo pameti, ne mogu mi prenosi šta piše zlobna Dalmacija. Jest. Ali onda će moja internet stranca doći pod lupu, a ja neću da budem terorista. Hoću da budem ugledni građanin ove države. A Dodik neće. On kaže, ja neću. Ne interesuje me ni federacija, ni ustav, ništa me ne interesuje, kaže Milorad Dodik. Ja mu se divi. U smislu kako vodi svoj srpski narod. Srpski traktor, srpski čuko, srpska mačka, srpski krompir, srpska motika, srpska kava. Je, pri, pričaj ti šta hoćeš. Čiča Draža Mihajlović napravili bistu dole u Doboju. Jeste. I 15 centi onog asfalta u laktašu. Jest. A ovdje stid, a ovdje šalju na muslimane teroriste da ih bude u pola pet i četiri ujutru. I kažu ti, mi to moramo po ustavu rad. Gdje je Dodik, pita vas, gdje je Dodik poslu na svoje popove i na one njihove? U, u, u ovaj, kako se zove na ravnogorski pokret gdje je on poslao tako da i budi i da za rožice dignu ujutru kažu ljudi pa sinoć pat puca za rožić šta je to gdje su kampovi eto vam kampovi neće on ali kako će biti tihi tihi ako ne tako uradio zato je tihi kako ima pravo preizme prodaju svoj narod mi nismo njihov narod nas neće ni prodati Nama je gospodar Allaha, nije tihić. Jer da bi pripremio narod za klanje, mora prvo vođa strednice. To židovi dobro za amerikanci. Resul sallallahu sallam na hajberu ide po njih. Ide po njih. Idemo, završimo sa njima. Pa su židovi šta su radili kad su čuli da ide vojska? Oni su podijelili se Na prvi pogled to je muslimanima izgledalo lahko, ali ne. Kasi je bilo više oko devet utvrđenja. Utvrđava su ušli. Židovi. Zašto su ušli utvrđave? Zato što se ne smiju boriti licem u lice. Zato što Allah kaže oni će smjeti samo iza utvrda. Oni drugi će ne smiju. Ma ne smiju ni otvoriti kapije. Pa vi vidite da je prva generacija muslimana, braćo, nije čekala da, da, da neko dođe po njih. Oni njima ulazili utvrde, sve im razvaljivali. Oni njima ulazili. Vidjet ćete je kad Resul Sala Selem kad su zarobili dva topa katapulta i zadnju kad su tvrđavu rušili ne može se ući, ne moguće ući, može, može. Pogađa se kamenje, provali se kamen i ashabi ulaze kroz kamen. Nama danas daje da nam piste napravi. je da staviš i samo on ide, opa, evo me. Da sve bude potaman. Ali prvo u mom budžetu kući. Da kad krenem ja uđeva da ima žena za idući sto godina šta pojesti, popit, djeca. Jer mogu pomreti od gladi. A dok ja to sve skupim i zaradim, u tom ću i umreti neću nikad ni otići u džihad. Jel da? Poslanik sallallahu alaihi sallam je znao da su židovi i pored ovakvog hajbera znao je da su njegovi stanovnici bili inicijatori svih svi zala protiv njega, ali i sela to je slavim Pa su kovali zavjere I nagovorili su jevrijsko pleme Beno Kureza na izdaju i na prevare, je tako? Ova druga plemena. Pa su se židovi i ovi saveznici povezali s kim? Sa munaficima. Jer kako će djelovati ako nema jednog brada među nama, jel? Ne može djelovati. Ne može smišljati. Ili bez brode, svejedno. Nije bitno. Pa su se povezali sa, sa monaficima. Imaju svoje produžene ruke koji su za njih određivali pripremali teren, pa bi ovi samo uletili kad, kad im to paše. Ali što to nije upalilo kod Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam? Ha? Što to kod ashaba ne ide? Zato što su oni znali kad dođu iskušenja, kad dođu muke, glad, neimaština, bolest, bilo koja vrsta iskušenja, znali su ashabi da će se na tim iskušenjima pokazat kod njih govori istinu ako laže. I čim jednom zavrneš, nema više, Ebu Bekr radi Allahan, kaže Hadubu Validu nakon onih fitni sa zekatom, Hal treba da krene u bitku. Čini mi se nešto oko 20.000 je bilo postrojeno. Kaže Ebu Bekr pred svima, o Halid, izvedi one koji su učestvovali u onoj fitni. Oni ne idu s tobom. Kaže Halid Ebu Velid u, svom, u njegove knjizi, u knjizi koji istoričari pišu o njemu, kaže Halid Ebu Velid, ostalo je, čini mi se, oko 3.000 moraca. Sve je moralo istupiti. Šta mislite? Znali su ashabi, dobro. Neće niko da ga ujede dva put iz iste rupe više. Mi bi rekli, nije, dajte, evo Bekrema po svaku cijenu, samo nek smo zajedno. 20.000, ba de šta ima veze? Nije, nije. Vidit ćeš kako nije. Privario te jednom, opet će. Opet sallallahu Poslanik s.a.v. je Kako kažu učenjaci, Allah te bar kretala objavio poslaniku sallallahu alaihi sallam za hajber, a bogat plen, Allah obeća bogat plen koji ćete uzeti. A i s ovim je požurio ruke ljudi je od vas zadržao. Da bi to, da bi to bio poučan primjer za vjernike i, i da bi vam na pravi put ukazao. A eto mi je obećan veliki šta? Ratni plen na hajber. Pa, poslanik sallallahu alaihi sallam vodi sa sobom nešto oko 1600 vojnika, pa onda su se pojavili oni koji su čuli da bi moglo biti mesa, sira, kajmaka, para, žena, jel da E sad se njima ide. Kakav džene, usti ti džene, meso, some, a, krompir. Jer su židovi imali svega, baš će obrađivali, Sjetva je tu. Ima se šta pojesti popiti. Pa su krenuli jedni. Pa su se odvojili licemiri ljudi slabog karaktera od poslanika Salavi Selem, oni koji su odvojili na Hudebiji, Allah te barake od tala, naredi poslaniku sallallahu Salavi Selem kako sa njima sada postupi. Pa objavi, preuznačenja, oni koji su izostali Sigurno će reći kad prođete da plijen uzmijete. Puste i nas da vas pratimo. Kaže, da bi izmijenili Allahove riječi. Reci, kaže odvišeni, vi nas nećete pratiti. To je još prije Allah rekao. A oni će reći, nije tako nego vi nama zavidite. A nije to, kaže odvišeni, već oni malo šta razumiju. Ču, vi nama zavidite. Allah objavljuje onaj koji je 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju, naredio pero da zapiše. Objavljuje ajete o stanjima munafika. Nećete vi sa nama. Prošlo u bitku na Hajber, na, na, na, ovom, na Hendeku. Uradili ste na to što ste uradili. Nema više. Sad bi oni išli. Obećan ratni plijen, gledaj kako je iskušenje. Vidi kakvo iskušenje. Allah jednim ajetom i događajem pokazuje ko je pravi munafičina. Njega ne interesuje džennet. Njega ne interesuju meso, rafe i huri u džennetu. <laughs> Ode će na hajber. Čuli smo da nešto ima. I opet bi se oni provlašili da mogu pažunjati. Da mogu jest. U to vrijeme prima islam Ebu Hurere radi Allahohana došao u Medinu stvari kao musliman jest pa je zatakao jednog ashaba na sabah namazu nakon predaje selama je prišao i obavijestio ga o prelasku na islam kad se vratio poslanik sallallahu alejhi ve sellem muslimanima je rekao da uključi Abu Hurajra i njegove drugove u kad se vratio iz Hebra u dio ratnog plena veza licemira sa židovima na Hajberu i mimo Hajbera i prije Hajbera i poslije Hajbera i posle 11. 12. 13. jel da uvijek će biti oni su radili za židove njihov vođa mušička glava Abdullah ibn Ubej ibn Selul poslo je odma izvještaj kome? židovima u Hajber koji glasi Muhammed je krenuo direktno na vas pazite se dobro moglo bi biti svega i vojska Muhammedova je mala grupa neorganizovanih i slabo naoružanih ljudi E, braćo moja, obratite pažnju. Ja kad tebe volim, Andro, recimo, ja ću gledat da ti pokrijem dosta toga što ima kod tebe loše. Ali kad te mrzi, iako si ti musliman, ja ću gledati na koji način da otkrijem tvoje slabe tačke neprijatelji. A to radim da nisam ni svjestan malo vas je, šta vi možete uraditi? Šta to vi hoćete? Da mi je moj otac rođeni, Allahom vam se kunem, u sunnetu Allahovom na zemlji, nema promjene. Nema promjene. Zvao se ti i nosio zvanje kako god hoćeš. A vama, braćo, govorim, ne znam koliki da je novotar. Ne smiješ svojim govorom ukazati nevjerniku na njega. U smislu da otkrivaš njegove namjere koje su šta? Cijelokupan rad i dio rada svih nas u šerijetu. Ne smiješ. Jeste me shvatili što govorim? Da ponovim. Kad bi bio najveći novotar, ali on ima ono što svaki musliman treba da želi kod sebe da Allahova riječ bude gornja, i radi na tome. Ti ne smiješ ničim ukazat neprijatelju njegovom i tvom samim tim šta? Da on ima te namjere. Zato sam rekao da mi je moj otac rođeni ovakvi najbliži su kome? Monaficima. Kunijem se sve mogućim Allahom, znam šta govorim. Ovo je lahko dokazati da ti moje namjere zbog svog poznavanja šerijata, a znaš da ga i ja znam, otkrivaš neprijatelju. Šta si ti? Šta si to ti? Ova dava poziva na to, na to, na to, na to, na to. Je tako, braću? Je li tako? Tako je. Tako je. Šta si to ti? Objasni mi svoje stanje. Evo da sam i najgori novotar. Šta to ti, znaš šta radiš? Znaš li da otkrivaš namjere neprijateljima i tvom, a i mom, a i Allahovom? Prije svega. Ko što je radio Abdullah ibn Ubej ibn Salub, ili tako? Evo ide Mohamed slabo, sa slavom vojskom, ne može ništa. I hoće da vas napani. On se sprema, nek znate dobro, da sve na to sredi. Čije su ovo riječi? Pitam ja vas, čiju, ko je ovo rekao? Munafice. Imamo ovakvi danas govorova. Kad se upućuje na pojedince, muslimane, skupine. Ima, jel da? Kako ćeš, šta ćeš za ovaj govor reći Allahom? Dobro. Brani se ti vojstinu. Šta ćeš reći gospodaru te barek, evo tala? On ne izusti ni jednu riječ, da dakle njega nije onaj ko? Koji bdi. Ti možeš misliti da si na pravom putu. Ko što do... Većina ljudi misli. I čitavo čovečanstvo pita, kućeš, kaže u džennet? U raj. Jel ne? Ovaj će u raj, ovaj u džennet. Poziv u raj. Poziv u raj. La havle ve la kuvete illa bila. Gospodaru Arša veličanstveno, stite da kažeš, u džennetu ima nešto. Jel' Što oko nije vidjelo, uho nije čulo, ne može naupast. Aj kaži, u raju ima nešto što ima. Što kaže Rasul sam srnem, dajte mi to, vama je raj, jel? Bezavraznici jedni. Vi ste ljudi koji nemate kulture, Allah. Vi ste nekultura, narod. Vas je stid da govorite jezikom poslanika vaših. Stid vas da kažete Allahovim neprijateljima, vi ste to, to, to i to. Vi nemate ahlaka. Vi koji se ponašate kao žene, a kažete da ima da je to ahlak. To ahlak Muhammed ali to selam nije Allaha mi jednog jedinog. Nije poziv u džennet. U džennet poziv, kakav poziv u raj? Šest veličanstveni. Mi nismo, evo nas, nas nemojte dirati tražimo od institucija da se pravedno sudi. Allahu moj, utječem se od ovakvih ljudi i nosioca ovakvih riječi. Pravda kod Iblisa. A Iblis Adam, ali selam, nagovor izađe iz ženeta. Iblis Adam, ali selam, nagovori i ova izađe iz ženeta. I ti kod njega hoćeš pravdu da ti presudi. Pravedno. Evo mi, ja sam taj. Hm? Pa zašto da ne? Treba jest i pit i radit. Ha? Jel da? Odem u posu, on je učitelj. On je ugledni građanin ove države. Ja sam neugledni. Ja se ne ugledam u državu. Ja sam onda neugledni građanin ove države, ako je to tako. Ali izgubit će platu, dnevnica, sve ovo, i onda Tako si joj malo prije. Povedi nas, poslali će sa sobom. Da imamo šta jest i pit. A vidit ćete kasnije, kad su sahabi rekli, Allaho, poslali će upo bitke, ne možemo više, gladi smo. Pa su kasnije ispekli magarce. I su znali, nije bio propis, zaklali četiri magarca u guli na ražaju. Ali ovako se mi kaže, ne možete to jesti. Vidio sad, on miriši ražanj, već puca uveliko. Šta ćemo sad? Ali Allah poslan će, pa ne možete to jesti i gotovo. Biće hrane. Evo imaš jedna tvrđava, dvi, tri, sad ćete vidjeti. Sofra. Allah obećao. Ode magarac, ode sveta, Ne. Lako je tebi vojnika Allahovog podučiti Allahovim propisima. Samo mu reci da je to rekao Allah. Ne sikiraj se. Stoji ko beton odmah. Jer njemu naređuje Allah. A nije Petar Petrović njegoš. Petar Petrović dobož. Bude. Njemu Allah naređuje. I on svjestan. On je naučen da mu Allah naređuje kad mu Allah dođe. Kad mu posljedno se dođe sa naredom gospodara, nema, to je završena stvar. On samo sluša svog gospodara, svjestan da ne može ništa uraditi bez Allahove volje i određenja. Niti, niti da mu može iko išta. Dobro svjestan. A onaj ko nije svjestan, ko se prepadne, on neće Kaže mu poslovođa, nemoš na džumu, kodeš na džumu, nema više na poslu. Pa dobro, eto, haj, šta ću unuždi je. Nazoveš onog gor, tamo u Egiptu, kod njega sve more. Ne moraš ga nizvati. <laughs> to je šehul islam, titula more. Ajmo zajedno. Kljuni, zapivaj, moja Jugoslavija. <laughs> Subhanallah ilazim. Subhanallah ilazim. A ne, ne bi on rekao svom direktoru, slušaj ti druže direktore, ako ne pustiš bradu, ja te više neću raditi ovdje. E, ako ne pustiš klanjati, a ja ti majstor bez mene ne vereš, u cijeni ga kvalitetno. Slušaj, ćeš početi klanjati, ja više kod tebe neću raditi. Nema više, neću ti više variti ono, isto standard, jel? Nek sve pokuca. Da ćeš ti mene u da ja ne idem na džungu. Hajde pusti bradu, pa ću, I sa mnom nađemo i ti. Glas vjeru, svi nek idu. Ili ćemo hranjati ovdje. Za 10 minuta završimo džumu. Poučimo dovu salavat na poslanika, dva rekata, hranjamo ide firma dalje. E, jest. Vi uvijek iznimke ošte da budete. Pa su tako munafici upozoravali odmah. Javno i tajno upozoravali da oni nisu ti koji smatra, koji hoće napast njima zajedničkog neprijatelja. Jeste shvatili što sam se rekao? Oni su uvijek obavještavali i ukazivali svojim prijateljima šta? Da su ovi na koje oni ukazuju njima zajednički neprijatelj. Jeste shvatili? Hoću malo obosni govoriti. Ima potrebe. Ko je rekao? <laughs> Nema potrebe. Oni ukazuju svojim prijateljima da su im neki zajednički neprijatelji. Jel tako? Oni su i nama koji ima neprijatelji. Ono. Pa dobro. Što onda pozivate ljude? Zašto pozivati ljude? Što pozivaš ti čovjeka u islamu? Zato što ti je prijatelj ili ti je neprijatelj? <laughs> Što ti je on? Što ti je on? Ako ga pozivaš? Zoliko. On neprijatelj. Kad treba ljude pozivati, to znači da su on neprijatelji. <laughs> Jel tako? Nije ti prijatelj. Što ga, ako ga treba pozivati, kako će biti prijatelj onda? Što, pa da trebaš zvat prijatelju? My friends. Ja, ih libe Pa Hodi vam. Znači što ne želim kaj. Što ga, treba, treba pozivati ako su prijatelji? A mene ne trebaš pozivati, ja te neprijatelj. Ko je sad kome prijatelj, ko je kome neprijatelj? I gdje su zajednički prijatelji protiv jesnog neprijatelja? Jel da? Jasno ko dan, braću Allah. No jasno ko dan, noć. I mutno sve da bude opet sve jasno. Bježu ti, ne bježu. U jednog od sedam dana, ponedljak, utra, sida, čitak, petak, subota, nedlja, ćeš umriti. Da li će to biti četvrtak, petak, sreda, ne znamo. Ujutru naveć iza podne, ali ćeš umrijet, budi siguran. Pa ćeš bježat ili sa svojim nifakom, ili sa teohidom i imanom. Bojno. A nama je lijepo. Hvala Allah što tako. Nemamo problema sa sa onom što elem ne širah leke sadrak, rabi širah li sadri, kaže Musa alaih salatu wasalam, gospodar moj, dneš mi jezik. Učini uh, mi prsa prostrani. Fa im Allah, molimo da nam učini prsa šta? Prostrani. Zašto? Za koga prostrana da budu? Zašto da budu prostrana? Ha, za džennet, ne moš ući na, na prostranu džennet. Moraš se malo raširiti. Ono, servez kad unideš, Assalamu alaikum, ima sa vertum. Salam aleikum, kako ste? Uđite što to što ste trpili. Vi prostrani prsa. I kad je imalo i kad je nemalo. <laughs> Kod vas je kretalo. ne smije vjera stad. Nema vikat, nema para stade vjera. Vam pust, ne, ne, nema para stade ti vjera ide. Bilo, ne bilo, mora ići. Tako? Sve što više ide, sve slađe. Nekad malo I dođe onda ona žuta minuta, pa se malo prisabereš, pa digneš unke, zamoliš Allah da ti oprosti. Pogrešiš, pa opet digneš unke. Pogrešiš, pa opet ruke i stalo dižeš unke i moliš Allah za oprost. Tražiš, pozivaš, radiš. Allah te prati, gleda, nadzire sve. Na ti prostrani prsa, ko misli da se srce otvorilo. <laughs> Ne, sve ti fotoma. Tata mi kaže, nestalo struje, jesi mi, šta me briga što nestalo poskuplo brašno, oj, sasi me I Isključite telefon, ne, nek ste, mašalo. Svakako mi je odnotužilo bilo više. Poskuplo gorivo, taman, i treba. Mi svakako sipamo zade smaraka. <laughs> Uvijek je, jel ne? Ovo nije na tvoj račun sa. <laughs> Ako si mislio, da misliš da ja mislim ono što ti mislio da ja mislim. da sarađivati sa onima sa kojima nije moguće? Kako, je kako sarađivati sa onima sa kojima nije bilo moguće sarađivati? Kako je sam moguće sarađivati? Jeli, kako je moguće sarađivati sa onima sa kojima nije bilo moguće sarađivati? Poruka poslana. Eto, vidiš da je moguće. Dobro, braću, ovo smo samo malo onako presjekli, malo i događaj, malo i uvoda, malo oko hajbera ima dosta još stvari, zato ćemo ići malo duže, obširnije, i sljedeći put ćemo doneti ovaj, za lavo pomoći kuranske ajete koji su objavljeni na hajberu i vidjet ćete sve, a da bi mi, jer mi ne možemo čitati, čitat ni govorit siru poslanika sa veselem, ako nećemo propise tražiti među nama, ima nas tu. I ako ga ne budemo tražiti malo ovdje šta? Onda nema svrhe da čitamo. Onda smo mi isto koji ovi upali harmoniku i kaže kad je majka Mohameda rodila. Čitao sam neki dan u jednom časopisu nekonvencionalnom gdje piše kako je Mohamed a oni stavi AS znaš pa ono I onda stavi milostivi, poslan od gospodara, svi znaš, ono, dodaju, dodaju, dodaju, kaže, sklopio save sa židovima da će biti prijatelj. Donijeću vam tu. Ali ja sam samo rekao ovo, ov, ovaj, a, kostur ovog knjiženog dijela, da vi vidite šta se piše u detaljima ovde. A u najmanju ruku onaj ko čita vam rekao, ovaj Mohamed, je on Da i on nije židov možda. E tako se to napiše. Ovi Ubejevići bosanski. Pisci. Šta rade, Bože dragi? Da čovjek u pamet stane. I sve što su veće krize, što se ulazi dublje, oni sve gori. I evo, za vašu informaciju, ovo ne govorim, a Allah mi je svedok iz radosti svoje. Emir koji je bio nama imao, Dobro se sjećam. Znaju i oni koji su znali kad dođu na hudbu kod njega. Brada je bila do pupka. Wallahi znao je držati hudbe da nam nije trebalo malo da skačemo. Džamija bila naša. Naš mutevelija, naš, kako se kaže, pisar, sve, sve brada je bilo džami. To je bilo prije deset i nešto godina. Neki dan Prvo što ga sad istjeravaju, peticiju potpisuju da ga istjeraju. I neki dan, a sve im je učinio na volju, što god su tražili. Skino je brade, žena skila nikab, to su šminke, to ovu, to ono, tonu, ono, miješalje, tamo, vamo. I sad je obolio na živcima. Neki dan je glavni, imam još neki, čujem, da mu pakuju tako da su ga napakovali da je mu u boncu otići. Osikiranci. Osikiranci. Meni je to žao. Šta hoću da vam kažem? Ovaj brat. To je naš brat. Novo taral je brat. Po šahadetu. U sunetu nije. Tak? Takvu je retoriku govora imao. Mogu je da raspravlja. Ja ga znam dobro. Sa vas 20. Završio je IPA u Zemci. Završio je Arab jezik Sarajevo. Završio je medresu. Završio, završio, završio. Svašta nešto. Izuzetan govornik i dajijan ušao je u mašinu koja ga je samljala. Samljeve. Kad mu se govorilo, nećeš moći držati. Mo, nećeš moći, jedno da budeš kovani. On je pokušavao na sve moguće načine. I eto. Allah volim da ga uputi i napravi put. A i nas. A i nas, sve zajedno sa njim. Molim Allah, te barek, evo tala, da nam oprosti greje od džennet nas uvede. Molim Allah, da pomogne islam i muslimane. Molim Allah, uzvišenog da rukama muđahida uništi tagute. Amin. Molim Allah te barek i da im pošalje kazne. Amin. Molim Allah uđešenu da im uništi ekonomije. Amin. Allaha molim da im uništi ekonomije. Amin. Allaha molim da uništi ekonomije onima koji spletkare islamu i muslimanima. Amin. Allaha molim da pomogne islam i muslimane. Amin. Allaha molim da pomogne islam i muslimane. Amin. Allaha molim da pomogne svoje muđahide koji se bori da njegova riječ bude gornja.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 www.pautautu.com Soba, put, vjernik.